یمکنو ممکن است می شود اسالو میپرسم تقع قرار دارد واقع شده است المعلمه سمير هل يمكنني ان اسالك سؤالا واحدا سمير نعم تفضلي المعلمه اين تقع استراليا سمير هناك المعلمه، أين يعني هناك؟ سمير هذا سؤال آخر أنت طلبت مني الإجابة عن سؤال واحد فقط خانم معلم سمير، میشه یه سوال ازت بپرسم؟ سمیر بله بفرمایید خانم معلم استرالیا کجاست؟ سمیر اونجا خانم معلم اونجا یعنی کجا؟ سمیر این یه سوال دیگه است شما از من خواستید که فقط به یک سوال پاسخ بدم